Pichha kah capítulo. Libro libromatawan carneromanta. Chay hatun tianapi tiajpa alliqninpi rikurjani, huancusqa libruta hawanpi ukumpi qillqasqata, pa wich silluwan silluykuspa wichqasqata. ati ángel PARISPAN tapas, pai Yahachun pipas kangman kay librupi sillosqa pakiruspan nispa. Ichaqa manam hanak pachapipas ni kay pachapipas, nitaq uku pachapipas kargachu, chay libruta kichayko ateja, nitaq hawaykuj llapas. Chaymi ñuqa anchata chay libruta inaspa manapipas Chaymi hukning anciano nevarja. Ama Leunguan Leonwan sutichasqa Judai Yomanta kaq rey pa mirayninmi, libropa hanchi sillonta pakispan kichanampaj vencerunña. Nispa. dios pa chau pimpi, hinaspa tawa animalkunapa pimpi, hinaspa chaupimpi pimpi rikururjani karneruta, wanyuchisca hina rikchayniyoq Chay Karneroha kachkasqa y naspa hinaspa qanchis chai Chay ñawinkunaqa tukuykay pachaman kachasqa Diospa Hanchis kunam. Chay carnero hamuruspanmi libruta chaski y tiyaq Diospa alliq makinmanta. Libruta chaskiykuptinñataqmi tawan animalkuna iskay chunka tawayuq ancianukunapiwan Karnero pa yampi. Yapayan anciano kunaqa Apachkashako encienso incienso juntayo jorimanta Ninkuta. Chay dios Diosman iñiqkunapa Paikunam Paikunam takirqaku kay Mosuhtakita. takita. janta pakispa libro kichaja hamyam kanki. Dios una kunata y kunata gran yawarnikiwan Yapayan Yapayan kunamanta Tuku idioma rimaj kunamanta, ayllu kunamanta, hinaspa nación kunamanta. Dios ni ikupagmi muna ichakusqantawan sacerdotikunataña rurarurhanki. Kay pachapi, kupagmi chainataha rurarurhanki. inyatagmi uyarirhani, Diospa tiyanampa animal kunapa, Animal Kunapa hinaspa Kunapa nisqanta paikunaha kasha achka achka wara waranqantinmi. Paikunam qaparispa Wanyuk Wañuq karnerullatam Nichuanha, Hamlyam kanki kalpasapaha. apuqa, yu hinaspa kallpasapaqa. Adorai yupaychaymankuqa, inaspa alaba Dios Dios patukuy ima kunapas, utahanaq pachapi, Kaipachapi, Ukupachapi uku lamar inaspal lamarhuchapi kajkunapas, kainatam nerjako. Tianampi dios diostaya carnerotawan wiña wiñaypaj adorasun, hatun hatunchasun, inaspa kalpasapapach hapisun. Tawa ANIMAL kunanyatagmi NERJAKO. Amén, nispa. Iskaychunka ANSIANU ancianukunañatajmi, adorar ADORARJAKO.